За сайн байцгаана уу. Аа. Өгөн яна би нөгөө тэр үгийн токлал ихлэхээр түрүү би нараа цу шууд суухгүйгээр тийм ээ. Аа сонсогч их минь ээж байгаа ч гэж гоё их цаа би хамтаа өрөөгөөр шийдснөөс хойш би банга мартдаг. <laughs> Ийм толгой ийм сайн биш гэдгийг юу ч мэдээх байсан ба. Аа Тэгээд сонсох чих юм нээж өгөөч гэж бид нэр авдраа. Аа дуугаар ингээд тэгээд туулаад илүү уншлаг айлдл анхааруулахын тулд ингээд хийчих байна. Тий. Тэгээ үнэхээр нэгдсэн чихэндээ их юм сонсогдсон үгүй юу гэдгийг аа асуух үгүй юу гэж бодож байна. За 아속こ一緒ピティさんじゃ닉 아후 인게 함트랑 잘비라카르 인게 호일다 인게 잘비 치에 인게 버티자요 닉 하링 아분 인게 댕기르대게 책미네 게징이 잘비랄 일승 되게 조금 미스 아 잘비를 쓴다라 훈 아와 사수 아 집에 댕기르대 아와 게불 Тэгвэл би тэнгэр дэх өвөө минь гэж сайбрах хэв тийм үү гэсэн. Та та аваа гэж дуудсан юм чинь гэсэн. Тэгээд аав нь үгүй тэнгэр бүр хааны а би нараа бүхт тэнгэр бүр хааны хүүхдэд дийг ах түш гэж ингэ. Үнийгээ сонс дараа айз нь тэг хүүд ярьж байна. Одоо хоор идэ гэж аавыг дуудаарэ гэж хүүн аав руугаа яваад агаа хоор идэрэ гэж битгэхгүй мө ойлгоогүй мө яасан Тэнгэр бурханы хувьд нэг ах トゥ гэсэн учраас хүүн аавыг агаа гэж ингэ дуудсан биш үү Яна уучлаарай хүмүүсээ сонсч гинөө <laughs> Ерөөсөө олдох чадахгүй өнөгөө хийсэн билүү аа За энэ гүнхтэй яриа гэдгийг би ерөөсөө мэдээгүй байсан. Амар инэмстэй яриа гэж бодсон. Хүмүүс шууд гүнхтэй болсон. За өөчлөө. Харилцааны тухай ярмээр байсан. Тэгээ үүнийгээ сая хэлсэн байна. Хатам аав, хатам ээж. Хэрвээ хатам аавтай болсон заяа, хатам ээжтэй болсон. Тэгвэл энэ хинээс болохоор хатам аав, хатам ээжтэй болсон билээ. Дөхрөөс болохоор тийм ээ. Ихнэрээс болохоор хороондоо. Энэ дундуур их хүн байсан. Тим учраас түүний аав ээж нь миний хатам аав ээж болсон байхгүй. Тэгээд хэрвээ энэ хоёр залуу уйлзаагүй байсан бол энэ эмэг таригтай уйлзаагүй байсан бол нөгөө хатам айзын чүгээр ажмаа чтэй те чүгээр авчээ. Э, харин нөгөө ихнэрээс болохоор түүнийг тий нөхрөөс болохоор аав ээж дуудахаар бол энэ харилцаа нэг хүнээс болохоор ингэж сая нэг 네 아우 후긴 토해 어느 거 이게 이렇게 후은 아비가 아가 гэж дуудсан аав нь түнд ингэ тгийж тавирсан учраас Тэнгэр буурханы үед бид нараа бүгд нэг ах дүү шүү. Тийм учраас а Тэнгэр дэх эцэг минь чи бас тгийж шаабираарэ гэснээс хүн аавыгаа агаа гэж дуудсан биш. Энэ харилцаагаас болохоор ингэ болж байгаа. Хатам аав ээжтэй болсон юм чи бас яагаагүй. Харин сүүлийн үед 팀 우힌 선수들쯤엔 어, 내래 우는 우는 길초에 수울팅 예리아 비시인 히등 미안강 칠링 엄너스 인념 베스 예수싱 우이트 치바스 베스 요에게 울 두루승 ах 두날은 문구노스 볼 хоро 말을 뜬게 зэрэг юм уу тий Өөрөнгөө их байх тусам энэ нар илүү хатуу цангаа ингээд юу гэж ирхээ. Харилцаа хатуурлна те хатуу болно хичүү болно. Төрсөн ах дүүгээ ингэж тэгэж дуудагдах эцэгээс болохоор тэгэж дуудаг тиймэрхүү харилцаатай болсон байна. Харин энэ харилцаа таслаад өөхрөнгөнөөс болохоор би болсон тэр харилцаагаар явхаар энэ үүнийг төрсөн аав ээж аав ээжээс болохоор би болсон энэ харилцаа тохгүйгээр өөр зүйлээс болохоор шинэ харилцаатай болно гэвэл тэр чигээрээ явхаар болно. Энэ тэгвэл үүнээс уг нь ах төрсэн ах дүү байсан мөртлөө тэр өөр зүйлээс болохоор шинээр тий би болсон тэр харилцаагаар хоорондоо өрсөлдөгч болоод ингэж явхаар болно. Ах дүү төрсэн ах дүүч гэсэн чинь мөнгөнөөс болохоор их нь хоорондоо тийм ээ маргалданд ороод асуудал шүүгцэнд ороод иймэрхүү асуудал их нь гардаг байхгүй. Энэ дайр үед хэдэн мянган жилийн хүн бас бас байсан. Есүсийн үед ч бас Библиэлд тийм юм байгаа тий. Манай ах яа үржих гэдэрийн ээлтэл дээр манай ахтай ярьж өгөөрэ. Тэр аавыгаа тэгээ өөхрөнгөө хувааж өгөөд өгнө гэж та хэлж гэж нэг хүн Есүсээс гуйж байна. 팀에. 디겟 비빌레스 티모치라스 존도 비드나라스 아수츠베가근 예수스 치바스 틸 우이트 후무세스 아수츠베스는 힘 미니 보르항 힘 미니 후리쇼 왜 기득이 비드나라스 아수츠베 히르웨 너티르 우후롱그노스 시네르 비볼승 Тэрэ харилцаа. Нэрэ үнэхээр харамсалтай. Харин эд хоёрын хоорондоо харилцаа нэг эцэг их эсвэл Тэнгэр бурхааны а Тэнгэр бурханаар ингээд бий болсон тэр харилцаатай байсан бол хүмүүсийн хоорондоо тиймэрхүү мөнгөнөөс болохоор маргалдах хэрэг байхгүй болно. Харин биш учраас тэгэж болж байгаа. Тийм учраас хин миний тэнгэр бурхан хин миний хөршөө вэ гэдгийг тодорхой Би нарийн юу хайгаад оллох юм биш л дээ. Ухаарах ёстой байна. Библиэс ч бас father is нар мөн аав ээж мөн бидний иргэн тойронд байгаа олон хүмүүс нь хайрал хайрал гэдэг үг их нь хэрэгэлдэг байхгүй юу? Эсвэл би хайртай, би чамд хайртай, би танд хайртай. Хайртай гэдэг үг, хайр гэдэг үг их нь ихвчлэн хэрэгэлдэг мөртлөө тийм ээ яг бид нарыг хэнийг хайрлах ёстой гэдгийг үнэнгийн хэлбэл сайн мэдхгүйгээр ихэнд явдаг ба. Надтай хамт байгаа иргэн тойронд байгаа хүмүүс Эсвэл төрөө зөрч гэсэн чинь ингээд холдоод байгаа хүмүүстэй нэг аавэзийнхээ нэг аав эцэгхийн Доор нэг ах дүүгийн байдлаар байхаар тэр харилцаагаар байхаар нь бүр өндөө бол. Тийм учраас ми ерөнхийдөө надад хамт байдаг хүмүүс нэрэ үнэхээр би дэг эцэгийн доор байгаа юм шиг юм шиг. Эсвэл дэг тэнгэр бурханы хүүхэд дэг тэнгэр бурханы доор дэг ах дүүс мөн үгүй гэдгийг энэ харилцааг сайн харахаар яг хэнийг хайрлах ёстой вэ гэдэг нь Тийм ээ. Автоматар ингээд ирнэ штэ. Өнөөдөр тийм бид нараа сонссон ээлж дээр тий бүх хууль Тэнгэр Есүс Тэнгэр Бурханы бүх тушаал ганц хуураар тийм ээ. Зөвхөн хуураар. Тэнгэр Бурханыг хайр. Хөрөшөө өөрийн адил хайр. Энэ ганцхан энэ хоёр тушаалыг яагаад ингэж зузаан болсон юм бэ гэвэл тий хуйлын ном, сүмийн хуйлын ном энэ зузаан байна. Тэгээ сургаалт бас хитэн патана манай хүмүүс 2 жил тий хугацаагаараа нэг жилээс илүү ингээд сурах хөстэй байхгүй юу? Энэ Кантийн хоёр тушаалыг олгвол иймэрхүү ихэнд сурах шаардлага байхгүй мөртлөө яагаад би нарыг тийгэж их сурдаг юм бэ гэхээр хөрөн шүү. Өөрийн хадил хайр гэхээр бид нар юусэн мэддэггүй юу юу юу байдаг вэ? Хөрөн шүү хин бэ? Өөрийн өөрийн адил гэсэн шүү дээ тий. Тэгвэл өөрийгөө яаж хайрлах вэ? Энэ хоёр мэддэггүй учраас үүнийгээ сурахын тулд мөн Тэнгэр бурхааны Тэнгэр бурхан хайрл гэхээр Тэнгэр бурхан химбэ гэдгийг сайн мэддэггүй мэддэггүй учраас үүнээсээ болохоор би наран тийг хөвчлэн их их цаг хугацаа оруулаад сурах хөстэй байхгүй юу. Бодж үзээрэй. Та нарын за тэгэлдэ байгаа. Ерөнхийдөө боддог тэр бурхан яг хим бэ? Хөршөө өөрийн адил өөрийн адил хайр гэхээр яг цанаанд орд яг тэр төрдөг тэр нүр царай яг хин бэ? А тийм ээ би ерөөхдөө сайн амьдрд юм а. Миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс тэ сайн байдаг. Харин Есүс ерөөхдөө айлтал дээр бидэнд яг асууж байгаа, тушааж байгааг нь ерхий эргэн тойронд ойрхон байгаа хүмүүс л та нарын хөрөшөө биш. Тэнгэр бүдэг тэнгэр бүр хааны доор хамтран ах дүүс Энд харилцаатай байгаа бүх хүмүүс нь та нарын ахын дүс шүү гэдэг, хөрөшөө шүү гэдгийг бидэнд хитэн дахин гэж сануулдаг юм аа. Юроосо танд танихгүй хүн байсан чинь заа юу. Юроосо танихгүй хүн байсан чинь ямар нэг хүнээс болохоор танд хүн болно. Яа хинээс болохоор хинээр хатам аав байж болох вэ? Сая нөгөө тэр ихээр Тэнгэр бүр тэнгэрдэг эцэг минь гэхээр тэнгэрдэг өвөө биш үү надаас тэгвэл та аав гэд дуусан учраас надад өвөө биш үү гэж хэлсэн байдаг л ямар нэг хүнээс болохоор хүмүүсийн харилцаа яг тодорхой ингээд тогтдог гэж ирэх юм уу тийм ээ Юурээс танихгүй байсан нэг хүн нэг хүнээс болохоор ерөөхдөө би нараа тий яг харилцаа яг дотроо болж байгаа. Сэхэмтэй болно гэж ярих юм. Зүгээр айл нь ямар нэг эгцээ ах байсан чинь миний хатам аав гэж болох хүлэмжтэй байна. Эсвэл тийм ээ дайснаа болох хүлэмжтэй байна. Нэр дамарыг дайзтэй дуруугийн хоронд айгу хэрэгэлдээд түүл тэр гэрвэлтэй бүр ингээд дайсан байд ингэж болно. Юусо тань танихгүй байсан чинь нэг хүнээс болох гэрвэл хүртэл би нараа болдог байна. үүнийг тотрыг ингээ харахаар бурханы доор би нараа яг нэг ахаан дүс мэдээч энийг хийж байна тий. Ерөөс танихгүй байсан хүний бурхан Есүс бидэнд тушаасан учраас жүгээрэ тэр чигээрэ твилж чадахгүй. Үүнийг маш хич байна. Хоорондоо хичээх ёстой зүйл мэдээч байдаг. Харин үүнийг биелүүлэхээр хичүү учраас Есүс бидэнд тушааж байна. Дотоороо бодж үзье. Яг миний иргэн тойронд байгаа ерөнхийдөө хөршөө өөрийн адил хайрл гэхээр яг миний манай хашааны хажууд Исэ манай тийм ээ орон сууч гэхээр нөгөө хаалгааны хүмүүс миний хөршөө юм уу эсвэл яг хэнийг миний сэтгэлд оролж ирдэг юм бэ гэдгийг бодохоор бурханы хувьд хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн тэр үгийг тодорхой болно тийм ээ. Би ч бас тийм сайн хийж чадахгүй гэдэг нь 몸 변하자. харин үүнийгээ биелүүлэхин тул хичж байгаа гэдгийг нь ярьж болно. Манай хүмүүсээс бас гуйж байна. Ихэс а Тэнгэр бурханд хай Тэнгэр бурхан хайрл Бурхан эзнээ хайрл хөршөө өөрийн адил хайрл зөвхөн энэ хоёр өгүүлбэрийг цээжлээд явах юм биш. Яг миний бурхан яг хаана вэ? Миний хөршөө яг хин бэ гэдгийг ойлгохоор ухаарахын тулд хичээгээрэй.